Вам допомогти? Підійшовши до Фернандо Фернандеса, він обережно забрав у нього всі п'ять бляшанок і так само обережно поклав їх назад, поволі червоніючи і дивуючись із власної рішучості. А що я скажу там? Чилієць кивнув на намети. Скажіть, консерви скінчилися. А це. Дон Фернандо простяг віскі. Матрос роздратовано кашлянув. Дон Фернандо мало не перечепився через брезент, що прокривав собачу траншею. Нансен провів його очима і тихо сказав понести консерви до собакам. Булат знову кашлянув у кулак. Нансен підійшов до ящика і почав складати консерви в полу. Він сходив у траншею раз тоді знову навантажився і пішов у друге. І коли, ковзаючись на косому заметі, вкинув у полу останніх п'ять бляшанок з оленячим язиком, від наметів підійшли люди. Попереду ступав доктор Марш, веселий і розхристаний, незважаючи на вітер і 20-градусний мороз. В очах у нього була недовіра. Дон Фернандо сказав ніби консерви скінчилися. Це і справді всі, кивнув він на ті п'ять бляшанок. Мешканці обох наметів теж підступили до нарт, заглядаючи в порожній ящик. Усі, усі, скоромовкою проказав Нансен, але гладкий пат, який виліз із намету першим і щось устиг помітити, підійшов до лазу траншеї і ліг на живіт, важко сапаючи решта й досі мовчки тупціла коло нарт, ошелешено позираючи то на Булата, то на доктора Марша і місіс Кет, яка тримала його під руку. Це вигадка, сказала вона. Чергові коники нашого радянського колеги. І гукнула назад. Пате, що ви там знайшли? Поділіться з товариством. Я? Пат вайлувато підвівся. Я просто дивлюсь на собак. Усі нараз обернулися до огрядного канадця, біля якого першим опинився його дрібнотілий колега Мілтон Брус. Місіс Кету Нілсон рушила була до траншеї, та Брус підняв руку і гукнув Коли вас цікавить собаче кохання, то йдіть. Вони все добре бачили, здивовано подумав Булат. І коли журналісти рушили до наметів несподівано для самого себе сказав Джентльмени, ще не все. Маємо ящик згущеного молока і два ящики тонікану. Але ми повинні ощадити харчі. Ми не знаємо, коли нас розшукає криголам. Очі в людей раз потемніли і зіщулились, а на вустах забринів глузливий сміх. Такої реакції належало сподіватись. Начальник поблажливо сказав: Не беріть на свої могутні плечі всі страждання людства, сер. Добрий настрій іще з нього не видихався. Цей тягар посильний тільки безсмертним та святим. Чи радянські люди вважають себе святими? Якби він не вимовив цих останніх слів, Булат міг би не витримати. Тепер він тільки дивився на розхристані груди філа марша і затято мовчав. Дайте нам консервів і приєднуйтеся до нас, торкнув його за лікоть австралієць Потоцький. Хіба можна без чарки віскі витримати цю білу нудьгу? Австралієць говорив цілком прихильно. Зате решта кидала мало неблискавки в його бік. Та що ми його вмовляємо? сказав чорнобородий бельгієць Райно. Це просто смішно, містере матрос. Не будьте бзеком. Я ж вас досі поважав. Борода й вуса бельгійця щоразу мінилися. Від них мов би, змінювалось і все його лице. Зараз у наймолодшого члена експедиції був вигляд великодушного анархіста, який ладен зламати все, але ще вірить у силу слова і намагається всумістити ворога, припертого до стіни.